gungulan halin ubangiji na ma'anin isa da ga rauji kan gargaɗi ɗan sarki ya gargadon tsofonai ko da riko kokarin san sarki ya kai gidan tsoho nai. Ira da ya gadon magaji dango ɗan garba da ya kai an muhammadun da dallawa kai a abdu mai kula da zargin da baka bai zar mai wani ba sai da na ba da risa ba ka rage tangar mai zana an yi wanda bai san hanya ba ya yi sabko amma fa ya bace ya jawo sai da ba ta mai da tambaya kowa ba sai da wani ubangiji na ba da risa ba ka rage tangar mai zana ku su abban ku ba ma don yana fara ta na ba dan maza sai da ma da ban ma da ma da isa ga ta ne da ban ga ba na mai zala eh to suna tu da hayayi dan bala da ba hayayi ma da to da ni ma da ban na to ba sai da ma da ban ma da ma da isa ga ta ne da ban ga ba ina mai zala zan zama halar uban ma da ba alai ba ba da laudi kan garba ina to ruwan giwa kai yaro kana gani da idanun kai yaro kana gani da idanun jinsunan ka da labo a zanzanin halar ubangiji na ma'alan isa ba da rauji kan garbaɗi na turan giwa zanzanin halar ubangiji na ma'alan isa ba da rauji kan garbaɗi